طب بسم الله الرحمن الرحيم درس بسوسفهم المصدر وهو عامل المفعول به السابع مصدر هفتمین عامل مفعول به است هفت <clears throat> ما هو حكم المصدر حكم مصدر چه هست هشت متى يعمل المصدر عمل فعله چه زمانی مصدر عمل فعل خودش رو انجام میده 139 ماذا يجوز فی تابع معمول المصدر چه چیزی جائز است در تابع معمول مصدر یعنی مصدر معمولی داره که اون یه تابعی داره اون یه چی داره؟ تابعی داره خب چه اعرابی درش جایزه؟ اینا رو جواب میده 137 یعمل المصدر عمل فعله میگه مصدر عمل فعل خودش رو انجام میده مثلا مصدر ضربه ضربه مصدر نصر نصره مصدر قتله قتله میگه این قتل و ضرب و نصر آیا عمل ضربه و نصره و قتله رو انجام میدن یعنی اونا فائل دارن مفعول دارن آیا اینا میتونن داشته باشن مصدره میگه یعمل المصدر و عمل فعله مصدر عمل فعلش رو انجام میده فاذا کان من اللازم اضیف الى فاعله خب زمانی که این مصدر از فعل لازمی گرفته شده بود مضاف میشه به فاعل خودش مانند بعد که بعد مصدر بعوده هست خب ولی بعوده دور شد فعل لازمیه میگه این به فاعل خودش مضاف میشه به فاعل خودش چی میشه؟ مانند حزین تو لبعد صدیقی ناراحت شدم به خاطر دوری دوست که صدیق که فاعل بعد باشه بود بهش مضاف شده بود بهش شده و لفظا هم صدیق مجروره پس زمانی که این مصدر لازم باشه مضاف به فاعلش میشه و اذا كان من المتعدی فالاكثر فيه ان يضاف الى فاعله و يذكر بعده المفعول به منصوبا و زمانی که مصدر متعدی باشه اکثر درش اینه که مضاف به فائلش میشه و مفعول بهیش به شکل منصوب بعد از اون ذکر میشه بعد از اون چی میشه؟ مانند سرنی ارشاد و اخیک اشعار شاد کرد مرا خواندن برادرت اشعار را که اینجا انشاد اول این جمله سره فعل ماضی هست نون نون وقایه هست یا مفعول هست یعنی و فائل سره هست مضاف به فائلش هست که اخی باشه و اخی لفظا مجروره با یا کاف مضافن له الاشعاره مفعول بهیه انشاد هست پس اینجا اخی میگیم فائل انشاد هست ببین خوشحال کرد مرا خواندن برادرت چه کسی خونده برادر آه. پس برادر میشه فائل ولی لفظا مضاف الیه لفظا مجروره اما محلا فائله مرفوعه محلا مرفوعه الاشاره هم مفعول به منصوبه پس زمانی که لازم باشه مضاف به مشي میشه مفعولی دیگه نداره زمانی که متعدی باشه اکثرا مضاف به فاعلش میشه و مفعول بهش بعدا به شکل منصوب ذکر میشه فوائد یعمل المصدر ایزن اذا کان منونا میگه عمل انجام میده مصدر همچنین زمانی که تنوین داشته باشه مانند قوله تعالی او اطعام فی یوم ذی مسغبت یتیما ذا مقربت خب اینجا در این مثال ما میبینیم مصدر ما تنوین داره منون هست که اطعام هست که چی هست؟ چون اطعام مصدر اطعم یطعم و اطعام مصدر باب افعاله بله یا تعام دادن در روز گرسنگی یتیمی را که اینجا یتیمن منصوب هست به وسیله اطعام به وسیله چه؟ چون مفعول بهی ماه میگه و عمله منونن اوفق بالقیاس و لم یکن کثیرا میگه عمل کردن مصدر با تنوین موافقتر با قواعد و قیاس عربه اگرچه که کاربردش کمه اگرچه که لم یکن کثیرا یعنی زیاد استعمال نمیشه ولی موافقتر با قیاسه وقد يعمل اذا كان محلا بعل و گاهی عمل انجام میده زمانی که الی و لام هم داشته باشه چه داشته باشه؟ مانند که قول شاعر ضعیف النکایتی اعداءه ضعیف النکایتی که اینجا النکایه مستره ما چه داره؟ الف لام داره گفته بود که با الف لام هم عمل انجام خب پس اینجا ضعیف نکایت اعداءه میبینیم که مستر ما الفلام داره و عمل کرده و اعدا که مفعولش هست منصوبش کرده یعنی در نکایه دشمنش ضعیف هست در مجروح کردن و کشتن دشمنش چیه؟ ضعیف بله خب وقد یعملو اذا انا خب ولكن لكن عمله مع ال ضعيف لا يجدر استعماله إلا في الضرورة میگه اما عملش با الف لام خیلی ضعیفه و شایسته همینه که استعمال نمیشه نشه مگر در ضرورت دو كثيرا ما يكتفي المصدر بإضافته إما إلى الفاعل وإما إلى المفعول به بدون ذكر شيء بعده كثيرا ما يكتفى المصدر بإضافته إلى الفائل وإما إلى المفعول به بدون ذكر شيء بعده میگه زیاد پیش میاد که مصدر به مضاف میشه اکتفا میشه به مضاف کردن مصدر به فائل یا به مفعول به بدون این که بعدش چیزی ذکر بشه مانند سرنی انشاد و اخیک اینجا سرنی انشاد و اخیک خب خلاص فقط مصدر مضاف به فائل شده به اخیک شده خوشحال کرد مرا خواندن برادرت که اینجا مصدر ما که انشاد باشه مضاف به فائلشه که اخی باشه لفظا اخی مجروره و محلا مرفوعه یا سرنی انشاد الاشعاری که اینجا مضاف به مفعول بهیه اینجا مضاف به چیه؟ خوشحال کرد مرا خواندن اشعار خب اینجا هم اشعار لفظا مجروره میگه الفل اشعار منصوب محلن على المفعولیتی و قد حذف فاعل المصدری که اینجا میگه اشعار محلا منصوب چون مفعول بهیه سه يجوز ایضا ان يضاف المصدر الى مفعوله ويذكر بعد بعده الفاعل مرفوعا نحو سرنی انشاد الاشعاری اخوکه در شماره سه میگه جائز است همچنین مضاف بشه مصدر به مفعول و فائل بعد از اون به شکل مرفوع ذکر بشه جائز است که مصدر به مفعول مضاف بشه و فائل بعد از اون به شکل مرفوع چی بشه؟ ذکر بشه ماننده سرنی انشاد الاشعاری اخوکه که اینجا انشاد که مصدره مضاف شده به مفعول که اشعاره و فائلش اخو هست که بعدش ذکر شده مرفوع است و علامه طرفش وابه چهار اذا كان الفعل من المتعدي بالحرف تعدى المصدر بالحرف نفسه نفسه میگه زمانی که فعل از اون فعلای باشه که با حرف متعدی میشه خب مصدرش هم با همون حرف متعدی میشه مصدرش هم با همون بله مانند مالی اقتدار على ذلك اقتدرت على همان طور که ما اقتدار اقتدارو و فعلشو با علا متعدی میکنیم اینجا هم مصدر با علا متعدی شده با علا چی شده؟ متعدی مرا اقتداری توانایی بران نیست که به وسیله علام متعدی شده 138 یعمل المصدر عمل فعله متى صح تقديره بالفعل المقترن بان او ما المصدريتين نحو اجبت من ضربك زیدن بله. میگه عمل انجام میده مصدر عمل فعلش رو هرگاه که صحیح باشه مقدر کردن اون به فعلی که اون فعل همراه به چه هست ان یا ماه مستریه ان یا ماه مستریه بله مانند تو من ضربک زیدن تو من ضربك زیدن خب اینجا که زیدن عمل فعلش رو انجام داده ضرب رو زیدن رو منصوب کرده چیکار کرده زیدن منصوب شده بله ولی اینجا شما سر جای بربوکا زیدن میتونی فعلی رو همراه با ان بیاری عجبتو من ان تضرب زیدن ان زیدن بله اذا اريد الماضي او الاستقبال فيؤول بأن وإذا أريد الحال فيؤول بما ففي المثال المذكور يصح أن يقال مكانه بله میگه هرگاه خواسته شد ماضی یا آینده خب با چه چیزی در تعویل قرار میگیره این بوسیله ان بوسیله چی؟ و زمانی که معنای حال اراده بشه به وسیله ما به وسیله چی ما. یعنی ما رو روی فعل میاری در این مثالی که ذکر شد شما میتونی به جای عجب تو من ضرب که زید بگی عجب تو من ان تا زیدن ها بله. چون اینجا اذا اريد ماضی زمانی که ماضی بخواهی اینجوری میگی عجب تو من ان تا زیدن و من ان تضرب زیدن و زمانی که آینده رو بخواهی ان تضربه رو میاری چرا میاری ان تضربه رو اذا و مما تضرب زیدن اذا اريد الحال و اگر میخوای معنای حالو بده اینجوری میگی عجب تو مما تزربو زیدن و قص عليه المصدر اللازم نحو حزنت لبعد الصديق ای لان بعد الصديق ای لما يبعد بحسب الزمان فعلای لازم هم میگه مصدر لازم هم قیاس بر همین بگیر تو مثلا میخواستی مصدر لازمی رو بیاری حزنت تو لبعد صدیق تو باید سر جاش فعلی رو با ان یا با ما بیاری تا بتونه منصوب کنه تا بتونه عمل انجام بده خب اینجا حزین تو لبعد صدیق در واقع چنین میشه حزین تو لان بعد الصدیق حزین تو لما بعد یبعد بله صدیق دو يبطل عمل المصدر إذا لحقته التاء الدالة على المرة لأنه لا يصح فيه التقدير المذكور در فایده شماره دو میگه میگه عمل مصدر باطل میشه زمانی که تا بهش بچسبه اون تایی که بر یک مرتبه دلالت میکنه ها که مرتبه دلالت میکنه آره یعنی موقعی که تو روی مصدر اونو آوردی معنای مره رو میده یعنی یک مرتبه مثل زربتن یعنی یک بار زدن اکلتن یعنی یک بار به این شکل میگه چون تو زمانی که تار رو روش بیاری دیگه نمیتونی مقدر کنی فیلو با ان یا با ما فلا یقال اعجبتنی که الغلامه چون جایز نیست که بگی اعجبتنی که الغلامه ما لم تكن في أصل بناء المصدر مگر اینکه اون تا در اصل مصدر جز اون کلمه باشه جز اون کلمه مثل رحمتن که اینجا جایزه که رحمتون با وجود اینکه تا داره عمل انجام بده چون این تا جز اصلشه جون چیشه جز تو اضافش نکردی به خاطر اینکه بر مره دلالت بکنه اعجبتنی کل غلامه اینجا روی غلام عمل کرده با وجود که رحمت تا داره اعجبتنی ان ترحمه خب سي يعمل ايضا المصدر عمل فعله اذا كان بدلا من فعله مع انه لا يصح فيه التقدير المذكور نحو ضربا زيدا كما تقول اضرب زيدان در شماره سه میگه عمل مصدر, عمل فعلش رو انجام میده همچنین زمانی که بدل از فعلش بود با وجود این که اونجا نمیتونی اون فعل با ان مقدر کنی ولی بازم اینجا مصدر عمل فعل خودش رو انجام میده چون بدل فعل اومده چون سر جای چی اومده مانند زربن زیدن قبلا اینو هم اشاره شد زربن زیدن اینجا زربن مصدر سر جای فعل امر اومده یعنی اضرب زیدن اضرب زیدن بله و حینئذ یتحمل زمیرن در این صورت دیگه متحمل زمیر هست انت درشه چهار ذكر النحات لإعمال المصدر شروطا أخرى أهمها میگه نحوی ها برای عمل کردن مصدر برای اینکه تو بتونی مصدر رو اعمال کنی شرطای دیگه هم ذکر کردن مهمترین اونا اینایه الف ان يكون غير منعوت قبل تمام عمله فلا يقال ساءني اكرامك الكثير عدو اخي خب شرطاي دیگه رو که ذکر کردن شرط اول اینه که میگه این مصدر منعوت نشه نباید براش صفت بیاد نه براش چی بیاد قبل از تمام کردن عملش اکرام اکرامک کثیر اینجا کثیر نعت اکرامه پس اینجا اکرام منعوت شد چون براش نعت آوردیم براش صفت آوردیم نه بله. خب میگه بد کرد مرا ناگوار کرد ناپسند کرد مرا ناراحت کرد مرا اکرام کردن زیاد تو دشمن برادرم را اکرام کردن زیاد تو دشمنه برادرم خب اینجا اکرام به وسیله الکثیر نعت شده دیگه نه بله. پس اینجا میگه عمل انجام بله این درست نیست این مثال مثال درستی نیست چرا درست نیست به خاطر اینکه اکرام اینجا وصف شده چه شده نعت شده به ان یکون مفردن مفرد باشه ما زادتك تجاربك الدهر الا حنکتن خب شرط دیگه مصدر برای اینکه اعمال بشه اینه که مفرد باشه میگه اضافه نکرد تو را تجربه های تو از روزگار مگر پختگی مگر تجربه خب اینجا تجارب جمعه تجارب چیه؟ مفردش تجربه هست پس این هم مثال درستی نیست, نیست. جیم ان یکون مظهرا فلا يجوز على مروری مروري بزيد مونس وهو بعمرين موحش بله میگه ظاهر باشه زمیر ظاهر باشه نباشه طبق قول صحیح جایز نیست این مثال مروری به زیدن مؤنسون و هو به عمرن موحشون رد شدن من از زید درش اونس هست اما با امر درش وحشت خب اینجا و هو هو ببین زمیره برمیگرده به مرور میگه این مثال مثال درستی نیست چون اینجا زمیر پنهان زمیره چون اینجا زمیره چون اینجا چه شده؟ زمیره هو زمیره نه نباید زمیر باشه باید اسم ظاهر باشه یعنی اینجوری باید می بود مروری به زید مونسون و مروری به امرین موحشون ولی سر آورده؟ زمیر که درست دال ان یتقدم ما یتعلق به علیه وأن لا يفصل بينه وبين معموله بأجنبي فلا يقال أعجبني أمرا ضرب زيد ولا يقال إنه على ضربه لقادر زيدان بله میگه مقدم نشه چیزی که تعلق داره به مصدر بر خودش برش مقدم نشه و همچنین بین اون و بین معمولش با یک کلمه اجنبی فاصله فاصله نیامده باشه بله در نتیجه درست نیست که ما بگیم اعجبنی امرن ضرب و زیدن باید اینجوریش بگیم اعجبنی ضرب و زیدن امرن چی چطوریش بگیم اعجبنی یعنی ضرب و زیدن یعنی امرن اینجا نباید مقدمه بر ضرب بشه همچنین پس یک مقدم نشه دو فاصله ای بین اون و بین معمولش با یک چیز اجنبی انه علی ضربه لقادر زیدن اینجا فاصله اومده با چنین می بود انه علی ضربه زیدن لقادرون متوجه شيء؟ بالي و كان المعمول ظرفا جاز ذلك اما أجر إن معمول ظرف بود فاصله مشكلة ندارت ولا تأخذكم بهما رأفتون بها في دين الله ولا تأخذكم بهما رأفتون في دين الله في دين الله لا تأخذكم لا لا تأخذكم فعل النهي رأفة مصدر ما نعم تشيرو ظرف كجاريو معمول خب پس معمول مصدر نمیتونه قبلش بیاد و فاصله هم با اجنبی نمیتونه بینشون بیاد اینجا ولا به بهما رأفتون فی دین الله میگه زمانی که ظرف باشه این چیز چیه؟ معموله جایزه که یعنی قبلش بیاد جایزه که قبلش بیاد مانند ولا به بهما رعفتون و آورده فی دین الله که اینجا این بهما رو ظرف گرفته بهما رو چه گرفته؟ ظرف چون جار و مجرور و ظرف تقریبا یکی هست تقریبا چه هستن؟ پنج اسم المصدر یعمل عمل المصدر بشروطه المتقدمه نحو بعشرتك الكرامة تعد منه <coughs> الحمد لله در شماره پنج میگه این آیه معنیش این بود که و نگیرد شما را نسبت به آنان مهربانی در دین خدا یعنی زمانی که میخواید اونا رو حد الهی رو برشون بر زناکاران اجرا کنید خب که ترکیبش مشخصه رعفتون فائل تأخذ هست پنج اسم المصدر یعمل عمل المصدر بشروطه المتقدمه میگه اسم مصدر اسم چی؟ مصدر مصدر عمل مصدر رو میکنه عمل چی رو میکنه؟ مصدر. با همون شرطایی که الان ذکر شدن بله. برای مصدر برای چی شدن؟ برای مصدر ذکر شدن بله به عشرتی کرامه تعد منهم با معاشرت کردنت با انسانهای نکو از آنان شمرده می شوی یعنی به معاشرتی که الکرامه تعد منهم 139 متى اضيف المصدر إلى الفاعل اطبع الفاعل بتابع جاز في تابعه الرفع مراعاة للمحل والجر مراعاة لله اینجا نقطه قشنگی میگه میگه هرگاه مصدر به فائلش چی شد؟ اضافه شد اضافه شد مضاف شد به فائلش مضاف شد و برای اون فائل برای اون مضاف الیه فاعلی که مضاف الیه قرار گرفته تابعی آورده شد چی آورده شد تابع. خب حالا اینجا ما این فائل ما اللحاظ لفظی مجروره اللحاظ محلی مرفوعه این تابعه رو ما الان مرفوع کنیم یعنی اعراب محل رو یا مجرورش کنیم اعراب لفظش بدیم میگه هر تا جایزه هر تا جایزه میگه هرگاه مضاف شد مصدر به فائل و برای فائل یک تابعی آورده شد در تابع هم رف جایزه به خاطر در نظر گرفتن محل و هم جر جایزه به خاطر در نظر گرفتن لفظش مانند سرنی انشاد و اخی کسغیری ها اینجا صفت آورده برای اخی میتونیم اعراب اخیر رو اعراب لفظیشو بش بدیم مجرورش کنیم صغیر رو و میتونیم اعراب محل رو بهش بدیم و صغیر رو مرفوع کنیم ما میتونیم بگیم سرنی انشاد و اخی کالصغیری و میتونیم بگیم سرنی انشاد و اخی رو. تابع تابع چهار چیز هستند عطف و صفت و تاکید و بدل این صفته این چیه ومتى أضيف إلى المفعول جاز في تابعه النس مراعاة للمحل والجر مراعاة لله خوب میگه هرگاه مصدر مضاف شد به مفعول مصدر مضاف شد به چی؟ مفعول اگر به فائل ببین اگر به فائل مضاف بشه خب فائل جز مرفوعاته محلا اون کلمه مرفوعه لفظا مجروره ولی اگر اومد و مصدر به مفعول مضاف شد اینجا مفعول ما محلا منصوبه چون مفعول جز منصوباته و, لفظا مجروره اون موقع تابع رو میتونیم منصوب کنیم اعراب محل رو بش میتونیم مجرورش کنیم و اعراب لفظ رو بش بدیم مانند سرنی انشاد الاشعاری الرقیقته که اینجا اعراب محل رو بش دادیم میتونیم بگیم سرنی انشاد الاشعاری الرقیقتی اینجا لفظ بله خب به تعجبند خوشحال کرد مرا خواندن شعرهای نرم نازک